Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Իրականում պաղպաղակ պատրաստելու համար անհրաժեշտ չէ ոչ հատուկ սարք, ոչ հրուշակագործական գիտելիքներ։ Ասում են, ընթացքն այնքան པարզ ու հեշտ է, որ գլուխ կհանեն շատերը։ Իսկ եթե դուք մայրիկ եք եւ ունեք փոքր երեխաներ, ապա տնային պաղպաղակները փորձելուց հետո այլևս չեք ցանկանա ուտել խանութի տարբերակները։ Տնական պաղպաղակը գերազանցում է ոչ միայն համով, այլ նաև բաղադրությամբ։ Չէ որ խանութի պաղպաղակները պարունակում են սննդային բազմաթիվ հավելումներ, բուսական յուղեր, կատնային յուղի փոխարինիչ, մեծ քանակի շաքարավազ եւ այլ անառողջ բաղադրիչներ անսովոր անվամբ է Շուշան Եգանյանը մտել շուկա։ Իսկ գործի արդյունքը ուրախացրեց ոչ միայն իր ընտանիքի անդամներին, այլև պաղպաղակի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար եւ այժմ անդրադառնալու ենք ձեր գործնեությանն։ Դուք մասնագիտությամբ Բարևույթ, ես նույնպես ուրախ եմ հյուրընկալվելու ձեզ մոտ Վարդան։ Ես մասնակցությամբ լեզվաբան եմ։ Ավարտել եմ Արփահի օտար լեզուների ֆակուլտետը, այժմ գտնվում եմ ֆիզարցակուրսում եւ սկսել եմ գործը տնային պայմաններում դեռևս սկսել եմ իմ փոքրիկ գործունեությունը։ Երբ եք սկսել։ Սկսել եմ փետրվարի սկզբին, բայց արդեն փետրվարի վերջից ստեղծել Facebook-յան եւ Instagram-յան էջեր եւ սկսել եմ ծանոթացնել մարդկանց գործերի հետ, մասը վաճառքի համար պատրաստել։ Ռադիոն կնդիրներին տեղեկացնենք, ինչ գործունեություն ենք ծավալում, դուք պատրաստում եք պաղպաղակներ տնային պայմաններում։ Այո, տնային պայմաններում պատրաստում եմ պաղպաղակներ տեսակներ, այս հունար պաղակի 13 տեսակ, ստում եմ իմ փոքրի տարտանամաս ունենալ արցախում, ներկայացնել Արտասյան տախտաղակը այսպիսի մի հարց կա, ասում են երբևէ ցանկացել ես պատրաստել տնական փաղ-փաղակ, բայց միևնույն ժամանակ մտածել ես, ինչպես, եթե քաղցրեղեն այնքան էլ լավ չի ստացվում, իսկ փաղ-փաղակ պատրաստող սարք առհասարակ չունեմ, այս հարցերը ձեզ մոտ առաջացել են նախքան գործն սկսելը։ Ճիշտ ասած, իհարկե, առ որովհետև պատճառական պայմաններում շատ դժվար է հումքի ձեռք բերումը եւ նախքան պատրաստելը պետք է մտածել հումքի ձեռք բերման մասին եւ քանի որ յուրաքանչյուր տեսակ պահանջում է իր անհատական մթերքները շատ դժվար է իհարկե որոշ ժամանակ առաջ պետք է դուրս գամ, գտնեմ բոլոր մթերքները, որպեսզի արդեն կարողանամ պահեստավորված ունենալ բոլոր տեսակների համար թերքները եւ նոր պատրաստել։ Իսկ հումք որտեղից եք ձեր գբերում։ Հումքը Հայաստանից է գալիս, շատ դժվար ճանապարհով։ <laughs> Ամիսը մեկ անգամ կարողանում են ուղղ ժամ աջակցություն են ստանում եւ ամիսը մեկ անգամ ուղարկել ընդգծած քանակը։ Շուշան աջակցությունից խոսեցիք, նախքան գործը սկսելը, օգտվել եք պետական ծրագրերից։ Ոչ մի ծրագրից չեմ օգտվել, ուղղակի ես ինձ համար սկսել եմ ծանոթների միջոցով ծանոթի միջոցով փորձել ենք վերել բայց այժմ ցանկանում եմ ստանալ աջակցություն եւ արտադրամաստ Իսկ ինչու որոշեցիք հատկապես պաղպաղակներ պատրաստել։ Ճիշտ ասած, սկզբում փորձեցի մեզ համար պատրաստել, երեխաների համար պատրաստել։ Ես տեսա, որ ստացվում է, ու շատ հաջող է ստացվում այդ աղադրատոփսով Հյուրասիրեցի բարեկամներին, ցանոթներին եւ բոլորը սկսեցին խորհուրդ տալ, որ ճիշտ որոշում կլինի շրջափակման պայմաններում սկսել ղաղբաղակի արտադրություն Եվ իրոք շատ ճիշտ որոշում էր, քանի որ անհնար է այս պայմաններում գտնել պահպաղակ եւ տեղական արտադրանք չկար։ Այդ ժամանակ պահպաղակի արտադրություն Արցախում կատարվել է 90-ականներին։ Դրանից հետո Սլովակի արտադրությունը ընդհանրապես այստեղ չէր կատարվել եւ ինձ թվում է հաջողվել է իմ գաղափարը, երբ նույնիսկ փորձում են կրկնօրինակել իմ գաղափարը դա նույնպես հաճելի է, ուրեմն ես ասել եմ ինչ-որ բանի։ Այո, վերջերս եք մտել շուկա, բայց այդուհանդերձ լուրջ հաջողություններ եք գրանցում, այո։ Այո, ճիշտ է, արդեն ունեմ մեծ հաջողություն, արդեն ունեմ մշտական բավականին հաճախորդներ։ Շուշան, իսկ ասենք խանութներ հանելու համար մտածել եք։ Այո, արդեն մտածում եմ այդ ուղղությամբ ճիշտ ասած, բայց պետք է արդեն տնային պայմաններ չլինի ավելի օրինական։ Ահա։ Սկսեմ աշխատել, գրանցվեմ, հարկեր վճարեմ։ Այժմ աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, հուսամ շատ կարճ ժամանակ հետո կկարողանամ արդեն ամբողջ Արցախին ներկայացնել իմ պահպանողը։ Իսկ բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները ունեք աշխատելու համար։ Այո, սարքավորումներն արդեն ձեռք եմ բերել։ Հիմա մնում է մթերք, համապատասխան քանակի մթերք եւ տարաններ ձեռք բերեմ։ Տարաններ։ Ինչ անվամբ ենք մտել շուկա, Շուշան։ Դեռևս լոգոյ անունը ճիշտ ասած, լոգոն նախնական մտածել էի այն ժամանակ չէի մտածում, որ այսքան պետք է ընդլայնվեմ եւ ուղղակի սոցկայքերի համար լոգո էի մտածել homemade cream made in Artsakh by Yeganyan։ Մի քիչ երկար է անվան համար, դրա համար մտածում եմ երբ արտադրամաս դառնամ, արդեն ինչ որ ձևափոխություններ անվանվեց։ Ուհ։ Շուշան, իսկ կարող եք հիշել առաջին անգամ ինչպես ստացվեց, ինչպես պատրաստեցիք։ Այդ պահը հիշեք մի փոքր։ Իհարկե, հիշում եմ, անկերուհուս հետ նստած խոսում էինք, ասեց կարելի է տնական պահպանակ պատրաստել համացանցից բաղադրատոմս գտանք, ճիշտ ասած մի քիչ ձևափոխումներով պատրաստեցի, որովհետև հում բաղադրիչ չէի ուզում, որ լիներ պահպանքի մեջ։ Պատրաստեցի մի քիչ ձևափոխված այդ բաղադրատոմսով եւ հաջողվեց։ Ну ասեմ, որ քաղցրավենիքներ սիրել եւ պատրաստել եւ իմպրովիզներ անել ես շատ եմ սիրում։ Ահա։ Ու այդ բաղադրատոմսը եւս ստացվեց շատ հաջող։ Առաջին համտեսողները ովքեր էին առաջին համտեսողներն իմ բալիկներն ու ամուսինս էին։ <laughs> Եվ ամենա ճիշտ գնահատականը թերևս նրանք տվեցին, այո։ Ու այդ գնահատականից հետո որոշեցիք, որ պիտի շարունակեք այդ գործը, որքանով հասկացա։ Այո, հենց դրանից հետո, հետո բարեկամներին, մեր ցանոթներին երբ հյուրասիրում էի, բոլորը սկսեցին լավ խոսքեր ասել, ողջևորել, Այո։ Այդպես էլ տնվեց իմ գաղափարը, փոքրիկ բիզնես գաղափարը։ Ես հետևում եմ ձեր էջին, պիտի խոստովանեմ, ձեր էջին հետևում եմ եւ չեմ դեռևս չեմ համտեսել։ Բայց շուտով կշտկի։ <laughs> Բայց այնքան գունեղ պաղպաղակներ են, որ եւ գովազն է լավ ստացվում ձեր մոտի դեպ, եւ նաեւ տեսքն է շատ գեղեցիկ, հուսամ նաեւ համնել, որակնել, չեմ կասկածում։ Ամեն դեպքում այո, ճիշտ նշեցի, կշտկենք այդ սխալը։ Տարվա այս սեզոնին, որքանով ես հասկանում եմ, ավելացել է պահանջարկը եւ օրորի ավելանում է։ Այո, հիմա ճիշտ է, ավելացել է պահանջարկը, բայց ես իմ գործնությունն եմ մի քիչ նվազեցրել, քանի որ ցանկանում եմ արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով հիմա մասնակցում եմ on-line տրեյնինգի պահպանողագործության, որը կազմակերպվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ ուզում եմ արդեն բոլոր նյուանսները ավելի լավ սովորել եւ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով ներկայանալ հանրությանը, քանի որ արդեն ուզում եմ ավելի ընդլայնել եւ արտադրամաս դառնալ ինչպես։ Ուհ։ Շուշան, իսկ ռեստորաններից ունենում եք պատվերներ։ Այո, ճիշտ ասած, մեկ ռեստորանի հետ եմ դեռ մշտապես գործակցում։ Հենց առաջին իսկ օրերից համագործակցում եմ նրանց հետ, դեռ այսքանում։ Շուշան, իսկ առաջին պատվիրատուն ով էր։ Առաջին պատվիրատուն ճիշտ ասած, մեր երեխայիս դասարանի ծնողներից մեկն էր առաջին պատվիրատուս հետո նրա գովազդի շնորհիվ արդեն ավելացան պատվիրատունները, մարդիկ տեղեկացան ավելի շատ եւ այսպես Շուշան ջան, ասում են, որ տնային պահպաղակները պետք է տարբերվեն։ Տան պատրաստած պահպաղակները մասնավորապես լինում են առանց կոնսերվանտների, խտանյութերի, այլ հավելումների։ Ինչ կասեք այս մասով։ Հենց դրանով է տարբերվում տնային պահպաղակը որ ոչ մի հանդիս բաղադրիչ չի պարունակում իր մեջ, նաև իմ բաղադրատոմսի մեջ ոչ մի հում բաղադրիչ չկա, քանի որ շատերը պատրաստում են հում ձվի կամ նման բաղադրիչների շնորհիվ, ես ցանկացել եմ, որ իմ բաղադրատոմսում չլինի ոչ մի հում բաղադրիչ։ Իսկ որպես այդպիսի պաղպաղակների քանի տեսակգոյություն ունի։ Օրինակ, ես գիտեմ երկու տեսակ՝ սերուցքային եւ սառույց պաղպաղակներ, դուք պատրաստում եք դրանք։ Ես սերուցկային տարբերակն եմ հիմա պատրաստում, հիմքում կացի եւ սերուցկներ, պլյուս մի քանի բաղադրիչներ եւս, բայց շատ տեսակներ գոյություն ունեն իրականում պահպավակի, կա նաեւ ճիշտ է կացային տարբերակով միայն, կա հավելյալ բաղադրիչների վրա <clears throat> պատրաստված պահպավակ, կաթի փոշի եւ այլ խտանյութեր, գունանյութեր, Բայց այն վաղադրատոմսում ես ու նաև բնական մրգերի հիմքով է պատրաստում, մեծ մասին մրգայիններն են։ Այո, մրգային։ Մրգային, այո, բնական մրգերով են բոլորը պատրաստում առանց որևէ գունանյութի։ Մրգերը բացառապես տեղական են։ Մրգերը պահեստավորած ունեի ես Սարսախցիկում, ես բավականին շատ եմ պահեստավորում երեխաների համար։ Հիմա օգտագործում եմ նաև պահպաղակի արտադրության համար։ Ճիշտ է, արդեն pašարները շատ քիչ են վրացել։ Տարվա <laughs> ժամանակահատվածում հատկապես երեխաները նախընտրում են ազգամորուց պատրաստած պահպաղակները, այո։ Այո, նաև արդեն Եվակով տարբերակն են պատրաստում, այդ տեղական Եվակով։ Ավելի շատ հիմա դա եմ նախընտրում։ Ժուշան ջան, դուք մեր զրույցի ընթացքում անդրադարձել եք ձեր առաջկա ծրագրերին, վերջում ամփոփենք, մի փոքր ավելի ընդգրկուն ներկայացնենք ձեր ծրագրերի մասին, պահպաղակների տեսականիները ավելացնել, այո, բացել արտադրամաս, երբ սպասենք այդ նորություններին։ Եթե ստացվի, եթե իմ պլանավորածի պես ընթանա ամեն ինչ, շատ շուտով մոտ ապագայում հնարավոր է 10-15 օր հետո արդեն Արցախում ունենանք նման արտադրամաս։ Այո։ Այո։ Բարի, բարի, շատ ուրախ ենք եւ հուսամ մեր հաջորդ հանդիպումը արդեն կլինի արտադրամասում, բացմանը անպայման ներկա կլինի նաեւ գործար Արցախ հաղորդաշարը եւ Շատ ուրախ կլինեմ իրեն։ Եվ սպասենք հրավերի եւ սպասենք լավ նորությունների։ Իսկ ձեզ պարզապես շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ նման պայմաններում Արցախցու ոգին չի կոտրվում, թերևս դուք նաեւ բացառիկ օրինակ եք։ Ես նման պայմաններում ավելի եմ ոգեշնչվում եւ նպատակ ունեմ զարգանալ եւ աճել իմ Արցախում։ Ազատ օրդախ իմաստացում։ Շնորհակալ եմ։ Զգացված եմ, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Հաջողություն։ Ասում են, պաղպաղակը շոքի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Պարզվում է, այս սառը քաղցրավենիքը կարելի է նաև տնային պայմաններում պատրաստել։ Ասում են նաև, որ պաղպաղակը ոչ միայն օգնում է զովանալ, այլև բարձրացնում է տրամադրությունը։ Ինչ էլ որ լինի հիմնական նախաճաշը՝ ձու, հնդկաձավար, վարսակ կամ կատնաշոր, այն անպայման պետք է լրացնել որևէ աղանդներով եւ օրը սկսել բարձր տրամադրությամբ։ Գործար Արցախ հաղորդման հյուրը Շուշան Եգանյանն այս կարծիքին է։ Ահա թե ինչու նա սկսեց պատրաստել պաղպաղակներ։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։